Cecil, Cecil, Cecil, Cecil. Ej, ej, co? Ktoś puka do drzwi, Na szczęście to nikt, o, nie, to jakiś jeszcze To sprawdził się dziś, mm. Liczniki, kurwa, od gazu i prądu Pieprza, no kurwa, ziomeczku, wąt stąd już gdzie mój kruk, gdzie mój kus? Oh my god, chodzi oh, Chcę mieć kurwa stan, niczym ten base god oh. Figaro, Figaro, Figaro. Znowu się bawić w a i bawię się nią tutaj. Skręt, na pewno, na pewno. la vendo, La na pewno, na pewno, na pewno. na pewno. vendo, vendo, na pewno, na pewno, na pewno, na pewno, na pewno, na pewno, na pewno, na pewno, na pewno, na pewno, na pewno. Na pewno, na pewno, A ty do ust też przywiozę Śmieję się tu z ciebie, bo tu jesteś prosty chłopiec tak. Robię pęgę, palę to wiec Dobry to wiec Wszystko mogę, jestem wolny człowiek, tak A twój chłopak nie dosięga mi do jaj Weselnie lub kurwa ze mnie jaj, proszę nie To jest 022 kurwa life 022 To jest właśnie kurwa ten mój kraj na myszy znowu kurwa jest ten rajd I mój skład znowu z jakimś leszczem kurwa mamy fight Jebać go znowu ktoś wydał za duży kurwa hajt No i co? Oh my god, właśnie tak, to mój life Suki nice, suki zawsze life Ale chcą ten hajt, ale one chcą ten hajt Ding ding ding ding, jeśli zasłużysz to dam ci go Tylko podbij na blendo, na pewno na pewno charakteru Ja pewno ty jest Na pewno, na pewno, na pewno, na pewno Mamy to wszystko, mamy, to, mamy To nie kurwa ściema, tylko czysty rytok A ty mola pito wyciągam faksa Jebać pedała Bo kurwa przecież sama z własnej chęci dała